өнөөдөр арх хэдэн хэлсэн эзний тэнгэрэл зарсны баяр Есүс амьлсныхаа дараа амд гитгээ 40 хоногийн турш эрч нарла мархашгүй олон нотолгоор хаалуулж тэнгэр бурханы хаанчлалын тараар айлтаж байсан. Энэ нэг түгээр үнслэгээс сэн сонсон. Гэхдээ нэг асуулт асууж болно. Есүс амьдлынхаа дараа 40 хоногийн турш хан байсан бэ? Тэр 40 хоногийн турш Тэнгэр рүү явхас явхсын хадар өмнө хан байсан бэ? Э? Шада эрнээс юм хэлж байгаа. Мэдгүй гинэ. <laughs> Та нар чи бодтой. Тэгээд энэ дээр хинд байсан байхаа би энэ асуулт тэгээ Иесусийн тэнгэрл э, тэр 40 хоногийн турш хаана байсан бэ? Би гэж бодоод тэгээд олон номноос шалгаад энэ хинч мэдэхгүй хаана байсан. Гэхдээ нэг хүн хэлсэн энэ дэрхинд байсан. Гэхдээ мах борл мах биетэ энд байсан. Гэхдээ хинч хараагүй байсан. Гэхдээ хідэн эдэн хідэн удаа Шивнарынхаа үзүүлсэн. Тэгээд энэ үед Шивнартаа уулзаад Тэнгэр бурханы хаанчлалын тараал хилд хилж байсан. Тэр нар нөгөө тарбирж байсан. Энэ зүүнхээ эсэстэн Тэр тэнгэр рүү өргөцөн ойрцсон юм аа. Өнөөдрийн магтаал салахны мөрөглөл үнийг тэмдэглэж нөгөөлөх болно. Есүс Христ бидний аврахын тулд дэрхинд ирсэн. Бид нар сайн мэдэн. Яагаад Есүс дэрхинд ирсэн бэ? Бидний аврахын тулд дэрхинд ирсэн. Ийм томилгоо бирүүхийн тулд Тэнгэр ууд өргөдсөн. Яагаад ирээд яг түүний том билрэлд биелүүлээгүй. Гэхдээ өөд нөгөө тэнгэр өөд урагдсан энэ энэ том билрэлгөө биелүүлэх биелүүлсэн. Ариун бансан гаргийн загалмай дээр зовлогтон нас бараад өөрийн сүнсээ тэнгэр эцгээ даатгсан тэр өдрөөс энд баяр хүртэл түүний том билрэлтийн сүүл нь үүрэг даалгавар байсан. Амирал нь баяр чухал байста адил энд баяр бас чухал юм а. Ягаад гэвэл ариун баасан ихсэн баяр өнөөдөр хүртэл энэ баяр тэм зинжаг яг Иесус сүүлийн өдрүүдэд юу байсан бэ? Яаж юу түүний амьдрал яаж болсон бэ? Өнөөдөр хүртэл Тэнгэрлөө зарсан зарсан жага энэ баяр энэ чухал ягаад гэвэл энэ хөртээр энэ яг түүний томилолд бируулах бируулж байгаа. Тэгэхэд энэ баяр хоёр зүйлийг нэрж болно. Нэг тараал Есүс Шивнартай бодит байдлаар хамт амьдрч байсан амьдрал тусах гэж байна. Яг одоо бодит байдлаар харж чадахгүй. Тэгээд нөгөө талаар Есүстэй шин замаар, шин харилцаар харилцаж а шин амьдрал эхэлж байна гэсэн утга тийм аа. Энэ бүх зүйлийг Есүсийн шивнаар гэрчиж байсан. Энэ бүх өөрийн нүдээр харсан. Тийм учраас энэ бас э, болж хол. Яг энэ бодит маягаар та нарын амьдрал амьдралын баяр энэ сайн тайлбарсан. Яг Иесус амьдрал бодит юм байна. Бодит зүйл байна. Өнөөдөр бас хэл хийж байгаа энэ бодит зүйл байна. Иесус Тэнгэр ууд өргөцөн яг тэр өдөр шив нарийнхаа хам цуглуулсан ойлонд амилсан биеэрээ үзэгдсэн энэ амбилатын баяраас өнөөдөр хүртэл энэ бүтээс өнөөдөр яг энийн тухай сонсон. Яаж Иесус шивнартаа үзүүлсэн бэ? Юу ярьсан бэ? Юуны тухай ярьжсэн бэ? Энэ энэ энэ энэ энэ энэ дочин хоногийн төр төр Иесус тий өөрийн шивнартаа үзүүлээд юу юу юу ярьсан бэ? Тэгэхэд хідэн удаа биднар сайн мэдэн Иесус шивнартаа үзүүлсэн. Өнөөдөр сонсч байгаа яг өнөөдөр эзний тэнгэр зарлж байгаа хамгийн сүүлийн үед Иесус хамт шивнартаа хамт байгаа. Энэ өдөр тэр шивнартаа сүүлийн өдөр үзэгдсэн өдөр байсан юм аа. Тэгэхэд энэ үед Иесусийн шивнаар мэдээд энэ сүүлийн үед тэгээ Иесус дахиад харахгүй тэгэхэд хамт байхгүй сайн маш санаа зовж байсан. Одоо бидний амьдрал яах вэ? Иесус явж байгаа. Яах вэ? Шив нарта түнэс цаашид бидний амьдрал юу болох вэ? Бас олон асуулт гэж асуусан. Би нар сэн нэг уншлагаас сэн сонсон. А эцэг эзэн энэ цагт та Израиль ханчлалыг зэргэх үү гэж асуусанд Бас а манай Библиэлд олон юм бичээг бичээг бичээг байна. Гэхдээ олон юм асуусан. Одоо бидний амтраар яах вэ? Одоо та хаашаа явж байгаа? Бид нар хамт хамт явж болох уу? Олон юм э, санаа сууж байсан. Есүс энэ хүмүүс битгий санаа зов. Эцэг өөрийн эрх мэдлэр тогтсон тэр цаг үеийг мэдэх та нарын хэрэг биш. Нэгтгэл уншлагаас энэ бисэн. Энэ хүмүүс битгий санаа зөө. Би хаашаа явсан та нарт бас ирж болно. Гэхдээ ирэхээсээ өмнө би та нарт хамт үргэж байж болно. Тэгээд санаа зовох хэрэггүй гэж хэлсэн. Ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хуучныг олж болно гэж хэлсэн ба Есүсийн тушаасны дагуу Иерусалим бүх Юда Самари тэр байтугэ дэрхэн ялцгаар хүртэл Есүсийн гэрч бай гэж тушаасан. Тэгээд тэр инхүү аялдаад тэр тэгээд Бетам хүртэл тэднийг гадах гадагш дагуулн явхад Иерусалимаас Бетар Бетан руу явсан. Тэгэхэд юу ярьсан бэ? Ярьжсэн бэ? Миний манай Библиэлд бичээгүй. Гэхдээ би нар бодож болно. Ерүсалим бетон хүртэл нэг э, жоохон зайтай байгаа. Гэхдээ энэ үед Шивнар түнэс олон юм асууж байсан. Юу асууж байсан гэж бодож болно. Тэд нарын амьдрал одоо Есүс байхгүй. Амьдрал чадахгүй Ийм зүйлээ миний бодлол асууж байсан. Гэхдээ Есүс Бетан ирээд үл тэгээд муртра өргөн тэрнийг юрогдсон. Тэд нарын гал дээр түүний түүний гар түүний руу юрогдсон. Тэгээд юу болсон мэгэн үл түүнийг тэдний харснаас авч өдөв. Түүнийг олохыг хаарж дээр өөд гөөлн байтал гинэд тэдний хажууд цагаан өмсгөөлтэй ухуун зогцоод хэлсэн. Галли эрчүүдээ та нар юу тэнгэр ширтэн зогцсон бэ? Тэд та нараас өргөсөн тэнгэр авчигдсан энэ Есүс тэнгэр өөд явсныг та нар харсан руугаа адил мөн тэнд буцааж ирнэ гэв. Есүс энэ хүмүүст битгий санаа зов гэж хэлсэн ч гэсэн энэ хүмүүс юу ч олгох байсан. Есүс одоо байхгүй өөр юм юу ч ойлгож чадахгүй байсан. Тэгэхэд тэр нар яг тэнгэр рүү харж исэн. Оо одоо Есүс явсан. Миний бодвол барах 10 минут дүгэл шилтэн харж байсан. Тэгэхээр өөрөө Есүс яах вэ? Одоо яг явсан 10 минут, 20 минут, 30 минут энэ хүмүүс харж исэн. Тэгсэн чинь 20 хоёр хүн тэр нарийн хаамж зогсож байсан. Энэ хүмүүс бас хараг байсан. Ягаад хараг байсан бол энэ э, тэр нараас асууж байсан. Оо одоо Есүс та та хоёр бас харсан уу? Энэ бада Есүс бас явсан. Гэхдээ тэр нарийн ширдэн зогсон байсан. Яг тэр үгээр ширдэн зогсон байсан аа. Яг Есүс хаашаа явсныг одоо тэр хүртэл санаа зовж байсан. Тэгээд энэ хоол залуу тэнгэр ирж байсан. Та та нарт яхад дэш харж харж байгаа. Яг Есүс явсан, яг мөн тэр яг тэр замаар буцааж ирдээ. Тэгээд та нарт Есүс та нарт хэлсэн битгий санаа зов. Одоо хүнтэй танаа санаа санаа зовж байна. Тэр ямар та нарт ямар сони хүмүүс вэ? Тэр хоёр шив нартаа гэж гэж хэлсэн бэ гэж гэж болж болж байна. Олон юм бодож болно. Ягаад гэвэл манай библиэлд энэ олон юм э, бичсэн байсан. Тэгэхэд энэ хүмүүс дараа нь яг тэр хилээд Есүс тэнгэр урд явсныг та нар харсан руугаа адил мөн түн тийм буцааж ирнэ гэж хилээд тэр хүмүүс юу хийсмээр тэр түнд мөргөөд өлимж баяр хуртээгөр Иерусалим руу буцан сунд бег бенга беж бурханик махцар бева махцар махцар бев тэн тэрийн дараа а энэ нэрээ Есүс бид нар олон юм зааж өгсөн. Одоо бид нар Иерусалим явж болно. Тэгэхэд энэ тэр нарын дотор маш багтай байсан. Миний миний оргосноор энэ хэдин цагийн төрш юм э, биш хідэн цаг байсан. Энэ Есүс явж байхдаа энэ хоёр залуу тэд нарийн хэрэг э, э, жоохон хугацаа борсон. Тэгэхээр энэ хүмүүс тэд нарийн дотор нэрээ Есүс бидний хамт байна гэж мэдээд баяртайгаар Ерүсалим руу явсан. Дараа нь тэд нарийн амьдрал яаж амьдрах вэ эцэнд ойлгож байсан. Есүс тэнгэр зарж буй үйлдэл ба нэг байдлаас нөгөө байдал руу шилж байгаа зүйлийг хараад шивнар юуж ойлгож чадахгүй байсан. Есүс гүйгээр хэрхэн амьдрахыг гих мэдээ олон зүйл санаа зовж байсан. Юу хийх учраа мэдэхгүй байсан. Ийм учраас тэд нар тэнгэр рүү Есүсийг яаж буй замыг шигэртэн харж байсан. Тэгээд тэрний дараа орсон. Ийм учраас энэ баяр бидний амьдралтай маш их холбоотой байна гэж бодож байна. Яг энэ зүйл бидний амьдрал бас байдаг. Бид нэр олон юм Библиэс уншдаг. Бид нэр катехизм хийсгээд катехизм хичээл хийсэн бидний амьдрал өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Бид санаа зовох хэрэгтэй хэрэггүй бидний амьдрал Есүстэй хамт байна гэж хэлсэн ч гэсэн бид нар дандаа санаа зовдог. Бидний амьдрал Есүс баптизм хуурцсан ариун сүс бидний дээр ирсэн гэхдээ бидний амьдрал өдөр бүр санаа зовдог. Яг энэ Есүстэй бид нар хамт байгаа гэж мэддэг мэддэг яг Есүстэй бидний амьдрал хөтүүлж болно гэж ойрдгүй мэдтгүй яг энэ шив нартай байсан. Яг гэвэл энэ хүмүүс тэр нарын өөр амьдрал хизээж орж чадсангүй байсан. Би энэ бодож ихта бидний амьдрал олон бас энэ зүйлэг байдаг. Яг гэвэл ерөн бид нар Бидний амьдралд үргэж хийдэг зүйл гинэд өөр болоход өөрчлөгсөн шин зүйлийг хүлээн авахад хэцүү байдаг. Жишээ нь бол нэг манай нутагийн нэг хүнтэй ярьж байхдаа энэ эмэгтэй эмэгтэйчүүд битгий битгий надаа гомдорэ яагаад гэвэл энэ монгол монгол хүн биш тэр хүн манай нутаг байсан. Энэ хүн 5 5 настай байсан Гэхдээ түүний яриа түүний үйл дэх түүний бас санаа 20 настай хүн шиг байсан. Тэгэхэд би жоохон гайхсан. Энэ хүн яагаад ийм байдал байна уу? Яагаад 55 настай гэж бодох бодож чадахгүй. Тэгээд 29 20 настай хийдэг хийдэг юм тэр одоо хүртэл хийж байгаа. Тэгээд ерөн 5 5 настай э, э, хүр хүрээд бас царай жоохон юм барих штэ. Тэгээд тэр нарын цаалаа яг 20 э, настай охин хөөрхөн биш тийм ээ. Тэгээд олон юм хийгээд будаа хамгудаа хийгээд бутах мутах хийгээд тэгээд үсээ өнг хийгээд тэгээд оо сэн тэгээд хувцас яг 20 настай эмэгтэй ингэж явж явахдаа э, хүмүүс хараад өө ямар гоё явах нь гэхдээ яг түүний хажууд явбал энэ яг 20 настай биш яг одоо 5 настай хүн байна гэхдээ түүний бодол 5 5 настай биш гэхдээ 20 настай 5 настай. Шинэ байдал, шинэ амьдрал яаж амжих вэ? Сайн ойлгож чадах вэ? Монгол энэ хүмүүс байдаг мó? Энэ хүмүүс шиг Монгол байдаг мó? Байдаг уу? За эмэгтэй биш. Энэ хангуул байхгүй. Ер нь энэ энэ ер нь энэ яриа хотод энэ э, Есүс мэдрэхгүй хүмүүс тэнд тань байдаг. Гэхдээ хангуул хангуул сүм дэн байхгүй тийм ээ? Тийм биз дээ. Байхгүй. Э тий тий да хүмүүс э, за бид нар сайн хүмүүсийн бид нар энэ амьдралын ойлгодог. Гэхдээ яг ийм ишив нартаа сэн байдал байн гэж ойлгосоор тийм учраас бид нар энэ амьдрал тийм юу ч э, сайн ойлгож чадчихсан байсан. Тэгэхэд өөр бас э, жишээ нь байна. Нэг хүн эхнэр эхнэр нөхөр байсан. Маач тэр харин би биэндээ маач хайрлаж байсан. Тэгсэн чинь харамстай нь энэ их нөхөр нас барсан. Энэ ихнэр энэ энэ эмэгтэй нас ихнэр нөхөр нас бараад амьдрал яаж одоо бүх амьдрал уучрагдсан. Түүний түүний хайртай нөхөр байхгүй. Тэгэхэд э, холон нон санаа зовоод Тэр бас эмэгтэй харамтай нь 2 3 7 жирийн дараа энэ бас эмэгтэй нас бас барсан. Яагаад гэвэл энэ энэ хүн яг зүний шин байдлаар ойлгож чадсангүй байсан. Бид нар амьдрал хэрвээ бидний шин амьдрал, шин байдал сэн ойлгох ойлгохгүй байх энэ байдал амьдрахгүй байх бидний амьдрал маач хэцүү байж болно. Тийм учраас энэ баяр Иесусийн тэнгэрд зарсан олон зүйлээ би нар сэн олж чадна. Яг биний амьдрал өчрөх чигаа яг энэ байдлаар э, амьдрж хэрэгтэй. Бид нар бас яг шив нар шиг бидний амьдралд гарч буй өчрөхтийн ойлгож хуулийг авч чадах хэрэгтэй. Чадахгүй бол бидний амьдрал хэцүү болно. Иесус чивнаар хийсэн хэрвээ та нар одоо энэ байдал та нарт байн ойлгохгүй бол ариун сүнс та нарын дээр ирэхгүй. Гэхдээ та нарын бодол ойлгох хэрэгтэй. Тэгэнгүүт таны та нарын та нарын дээр ариун сүнс ирж болно. Яг Иесус та нарын хамт байгаа. Ариун сүнснээр та нарын хамт байгаа гэж ойлгож чадах хэрэгтэй. Бид нар яг энэ амьдрал амьдрах хэрэгтэй. Бидний хэдийн жирийн дараа өмнө Есүсийн амьдрал юу ч мдэггүй байсан. Та нарын ихийнхэн 20 жирийн өмнө Есүсийн тухай сайн мдэггүй байсан. Гэхдээ одоо сайн мэддэг яг тийм энэ маягаар амьдрах хэрэгтэй. Яг хуушин байдлаас амьдрах амьдрж болохгүй. Тийм учраас энэ баяраар өөрсдийнхөө эдгээлийг илүү тугаан бодох ёстой бидний тэнгэр бурханд итгэх эдгээр найрвал илүү чинээчлэгдсэн бас илүү хүчрэгжих таарал санаа тавих хэрэгтэй. Есүс Христ бидний дунд бодит махан биеэр байхгүй тэнгэрч зарсан ч тэр өөрийн туслагч болох ариун сүснээр дэрхийн хаан Аврагч гэдгийг бид мэдрэж мэдэх хэрэгтэй. Тэр Тэнгэр зарлан орцон бидний аврагч, бидний хамгаалагч, бидний туслагч үргэж хിവэрэ байгаа юм аа. Бидний дунд буйсэн мо бүхнийл зүйлдэг ёс зурсамжгүй байдал бүх асуудлыг тэр мэддэг юм аа. Гэхдээ бид түүний түүнийг харж байгаа гэдгийг нь мэддэггүй мэдгүйч бидний бухны өөр өдөр тутмын журам цаг мөн на бүрийн тэр хааж сайн муу ажил хийдэг. Бидний яг бидний амьдрал ямар байдаггүй Есүс мэдэн. Тэнгэрл э, хойлдугаар уншлагаа сонсон а бидний төлөө тэнгэрл ууд гарсан явсан. Бидний хамгаалагч, бидний хам бидний туслагч, бидний хамт байдаг. Ийм хийхгүй бол тэнгэр рүү явахгүй бол бидний амдрал өөр туслагч байж болно. Гэхдээ яг бидний хамт Иесус байгаа гэж мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд яг энэ байдлаар бид нар амдрах хэрэгтэй. Яг Иесустэй бид нар хамт байгаа гэж мэдэх хэрэгтэй гэж тэр бодох хэрэгтэй.